Ah, cik daudz darāmā! Laiks tik ātri skrien, un garīgums paliek malā. Neuztraucies! Sēdi mašīnā, makšķerē, skrieni vai būvē māju. Mēs pievienosim garīgumu garšvielu katrai tavai sestdienas aktivitātei. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija. Lasījums no Jēzus Kristus evanģēlīja, ko uzrakstījis Svētais Marks. Kafarnaumas pilsētā Jēzus sabata dienā iegājis sinagogā mācīja ļaudis un tie bija pārsteigti par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam ir vara, bet ne tā kā rakstu zinātāji. Sinagogā bija nešķīsta gara apsēsts cilvēks. Viņš sāka saukt, ko tu gribi no mums, Jēzu Nazarieti? Atnāci mūs pazudināt. Zinu, kas tu esi, Dieva svētais. Bet Jēzus to stingri norāja, klusē un izēja no viņa. Tad nešķīstais gars sāk viņu raustīt un skaļi kliegdams izgāja no viņa. Bet visi izbrīnījās, tā ka viens otram jautāja, kas tas ir? Kaut kāda jauna mācība un vara. Pat nešķīstiem gariem pavēl, un tie viņam ir paklausīgi. Un tūlīt ziņa par viņu izplatījās pa visu tuvāko Galilejas apgabalu. Tas ir kunga vārds. Nesen svētdien svinējām kunga kristības svētkus un pārdomājām arī par to, ka mēs esam vienoti ar Kristu pateicoties kristības sakramentam. Un ir kāds svarīgs paskaidrojošais rituāls pēc tam, kad cilvēks ir tapis nokristīts. Viņam tiek galva iesiesta vai svaidīta ar hrizmu. Un tas ir tāpēc, ka viņš tāpat kā Kristus ir kļuvis par priesteri, pravieti un karali. Priesteri tāpēc, ka arī tagad viņš varēs pienest Dievam lūgumus par sevi, par citiem, par visu pasauli. Viņš ir pravietis, jo tagad viņš varēs sludināt Dieva vārdu, viņš varēs apliecināt to. Un karalis kurš zināmā mērā ir aicināts valdīt, valdīt līdzīgi kā Kristus, kalpojot. Bet, lai mēs būtu spējīgi valdīt, kalpojot, ir nepieciešama svētā gara dāvana, ko sauc par valdīšanu pār sevi, paškontroli. Tas, kas ļauj mums izdarīt labo, kas ļauj mums arī pretoties ļaunajiem. Un, uh, ir kāds vārds, kas šīs dienas lasījumos atkārtojās vairākas reizes, tad tā ir tieši vara. Dievs ir piešķīris cilvēkiem varu pār radīto pasauli, lai tie līdzdarbotos Dieva radošajā gudrībā, lai tie pārvaldītu pasauli. Un dzirdam arī, ka evaņģēlijā Jēzum ir vara par kādu cilvēku, kurš šo varu pār sevi ir zaudējis. Cilvēks nešķīstā gara pārņems, tas nozīmē, ir kaut kas, kas ir atņēmis šim cilvēkam spēju brīvi rīkoties, būt noteicējiem par savām izvēlēm. Tā ir nebrīvības vislielākā, jeb vis tāda nebrīvi smagākā forma, tad, kad cilvēkam vairs nav varas par to, ko viņš saka, par to, kā viņš rīkojas. Mēs to varam saukt citā vārdā par atkarību. Un šādiem cilvēkiem, bet iespējams arī mums pašiem, eh, saskaroties ar vairākām mūsu atkarību, jeb nebrīves formām, ir nepieciešams lielāks spēks nekā tikai mūsu gribas spēks. Mums ir nepieciešams Dieva spēks. Mums ir nepieciešams kāds, kurš ir stiprāks par to, kas tur mūs nebrīvēja. Mums ir nepieciešams, lai Kristus parādītu savu spēku mūsu dzīvē, lai Viņš dāvātu mums atbrīvošanu no tām lietām, kas tur mūs gūstā, no tām lietām, kas neļauj mums izvēlēties labo, neļauj mums sekot labajam, uz ko esam aicināti. Dievs vēlas, lai mēs arī vingrinātos šajā tikumā, un līdzdarbotos šim gara auglim, kas ir paškontrole. Un tādā veidā mēs varēsim sekot Kristum, kurš spēja valdīt pār savām jūtām, nenolodzot savas jūtas, kurš spēja valdīt par savām vēlmēm, ģecemenes dārzā pilnībā pakļaujoties tēva gribai un tādā veidā mēs īstenosim savu aicinājumu šajā pasaulē. thank you Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Katru nedēļas sestdienu piecos vakarā. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija.